Sura 112. Al-Ikhlas. Iskrenost. Mek. Četiri ajeta. Bismillahirrahmanirrahim. U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Kul huwa Allahu ahad. Reci, on je Allah, jedan. Allahu samad. Allah je utočište. svakom. Lam jelid wa lam yulad. Nije rodio i rođen nije. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. I nikomu ravan nije.